La princino Ana Amalia de Brusio esti germana componistino, competenta ludanto de claviceno, instrumento y cae orgeno. Si nascigis en la berlina castello de siai patroi, la regio Federico Vilhelmo la unua de Prusio, cae Sofia Dorotea de Hanovero. Si estis uno el la decquar infanoi de la guerregioi, fratino de la estonta regio Federico la Granda, cae de la componistino Wilhelmine de Bayret. Si crescis en richa cultura circa uajo, quie la infanoi amis musicon, cae gi estis ilia secreta consolo contra la cruelezzo de la patro. Anna Amalia ricevis sien unua in de sia frato Frederico, dec unu iaro in pli aja ol si, ca estis trainita de cortega i muzikistoi ca de Gottlieb Heine, organisto de la Berlina Catedralo. Tamen, tiu tempe schiai muzika i agadoi ne superis tiu incutima in por membroi de nobelei familioi. Plei multai racontoi consentas che Anna Amalia ne comensis componi antau ol si estis quardec iaragia. Por Anna Amalia, formala musica instruado eblis nur pos la morto de sia patro, quiu malamis musicon. Xi estis candidatino, cunicum sia fratino Luisa Ulrica, por et sinigi cron prinzo de Svedio, sed la Svedai representantoi preferis Luisan Ulrican pro sia pli forta caracteru. En 1743, Xi secrete et al Friedrich von der Trenk, prusa aventurema officiro cae estonta verkisto. Tiu amrilato estis brutale interrompita de sia frato, ciam li subite exis pri la gravedezzo de Anna Amalia. Frederico la Granda nuligis la geed cae mal liberigis la amanton acusante lin pri spionado. Tui licendis sian fratinon nascile infanon en la abateion Keldinburg, quies abatino si farigis en 1755. Tiu mal episodo enigis in resignacion cae amarezzon dun sia tuta vivo. Anna Amalia cae von der Trenck daure correspondadis dum granda parto de iliai vivoi. De tiam, si dedicis sin cefe al musico. En 1758, Anna Amalia comensi seriosan studon pri musica teorio cae componado. Si dungis Johann Philipp Kimberger quiu farigis sia cortega musicisto, instruisto cae consilisto. Kimberger estis studento sub Johann Sebastian Bach, quies musicaen conceptoin cae principoin li instruis al sia lernantino, Anna Amalia. Sequante liain instruadon, si progressis al pli granda i voce i componajoi en contrapuncta formo qui un si solvis cum maestrezzo quancam la pli moda i stilo i ne tre placis al si el si ai mal multa i instrumenta i vercoi estas mensi indai sonato por fluto cae claviceno alegro por tu y cai figura vaso cai fugo en tu partoi, recta cai inversa movado por violono ad ad violono. tiu fugo staras inter la componajo de Ana Amalia que povas marki la finan fazon de la instruado de Kimberger. Si musicigis la texton de la germana poeto Rambla, la morto de Jesuo, quiu estis la plei chatata de si inter siai componajoi. Anna Amalia fervore cae dedicite collectis, conservis cae creis musican bibliotecon quiu enjavas autografita in de Johann Sebastian Bach cae aliei componistoi. Gien enhavis pli ol set cent volumoin da vercoi de famae componistoi. Sia sola curatora lavoro representas signifan contribuon al occidenta culturo. Ci tiu tresoro de circa du mil volumoi esti dividita inter la orienta occidenta Germanio post la dua mondo milito. Ec de 1990 gi estas reunigita ce la Berlina Stata Biblioteco. Tia valorega collecto malcajas sian alt nivelan musican educadon kai sian conservativan musican guston.